Pa nam pročitaj taj ajet. Uzvišen Allah kaže وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا i bilo je ljudi koji su zaštitu od džina tražili, pa su im tako objed povećali. Znači ovo poglavlje govori o da je od širka traženje utočišta kod nekog drugog od nekog drugog mimo Allaha Đelešanu. Znači, vraća se na riječ isti jada, a to je u stvari iltiđa. Ja ti sam, traženje zaštite, traženje utočišta, traženje da, da, da ti neko pomogne E, Vidjet ćemo znači imamo ovdje ovaj, e, dosta izraza na arapskom jeziku koji kod nas se slično prevodi, imaju slično značenje, a u stvari e, imaju u tumačenju sa strani arapskog jezika i, uvjerenja imaju određeni de, detaljno, ima znači razlika u tome. Uglavnom, u ovom poglavlju ovdje govori se o tome da je u stvari onaj koji kod koga se traži zaštita i utočište, to je Allah subhanahu to je osnova <clears throat> da, da mumin, da vjernik traži zaštitu od Allaha Đelešanu. Jer je onaj koji, on, je onaj koji posjeduje zaštitu, ona je onaj od koga treba tražiti utočište. I to je osnova naravno. E, Pojenta je ovdje da je da traženje utočišta e, spada u ibadet. Pa ko to usmjeri i ta, tu vrstu ibadeta e, učini, izgovori, traži nekome drugom ima Allah tala, time upada, ulazi u širk. I zato je ovdje posebno izdvojeno, izdvojeno ovaj dio ovdje. Kaže Ibn Kathir, al isti'adetu ti iltiđao ila Allahi wal bi nabihi Min šarri ku, kulli dhi šarrin. Kaže Ibn Kathir, wa, Kaže, je kunu li defi šarri, wal jadu li talabil hajr Dvije različite riječi. Jadu i lijadu. Dobro. Kaže Ibn isti ade kod nas to prevodi traženje, utočišta, zaštite. Kaže, hi tijau ila Allahi tisaku bi hi. A to je u stvari <clears throat> vezivanje vraćanje na Allaha i vezivanje za Allaha Đelešanuhu, e, tražeći da, da te on uzvišeni zaštiti od zla svega onog od čega dolazi zlo. Onda Ibn Kathir navodi ovdje dvije, dvije riječi u arabskom jeziku koje imaju dvije e, različite značenje, a to je adu, a što znači uh, otklanjanje zla, a E, traženje hajra, traženje dobra. Dobro. E, ovaj ajet ovdje, znači ovaj ajet, e, njega uzima autor kao osnova po ovom pitanju, s tim da mi imamo i drugi ajeta, imamo znači drugi ajeta koji govori o sličnoj temi. Poput, i to navodi ovdje komentator Abdurrahman, Čeh Abdurrahman, on navodi i druge ajete, kada kaže, kaže eh, eh, to hije minel ibadati eleti amara Allahu ta'ala biha ibadahu. Kaže, traženje utočišta, zaštite, vezivanje za nekog ko ti može pružiti zaštitu i pomoći. Kaže, eh, to je Allah naredio svojim robovima, to od ibadeta koje Allah šanu naredio svojim robovima, pa kaže uzvišeni, vojma jenze ganneke mine shaytani nezg, Festa'id billahi innahu wasami'un alim. Navodi Kur'anski ajet u suri Fusilet u kojem uzvišeni kaže za jenzaganneke ako ti šeita vojma za mine šeitani ne znam. Kaže ako ti šejtan pokušava navesti na, na neko zlo. Festa'id billah. Traži utočište od Allaha <clears throat> Innehu huve se mi Zaista je on onaj koji sve čuje i sve zna. E, ovaj ajet, znači, e, također argument dokaz da se u stvari utočište traži, zaštita se traži od Allaha Đelešanuhu. E, znači, zaštita od šeitana, zaštita od šeitana, ako čovjek osjeti da ga on uznemirava, navodi ga na zlo, je, e, se čini tako što se traži, čini istijaza, odnosno traži utočište od Alađe Šanu, traži se zašto od Alađe Šanu, traži utočište od Alađe Šanu, kod Alađe Šanu od šeitana. E, a onda navodi također i druge ajete, odnosno poznato za njima surama u Kur'anu, Kul a'udhu bi rabbil Reci, utječujem se gospodaru Zori, falaqa. Kol a'udu bi rabbi nas. Reci, utječem se gospodaru ljudi. Pa kaže, e, fema kane ibadetun fema kane ibadetun lillahi fa sarfuhu li gajrihi širkun fil ibade. Kaže, ono što je, kaže, fema kane ibadetun lillahi. Ono što je, kaže, ibadet Allahu Đelešanuhu, ako se usmiri nekom drugom mimo Allaha šanu onda je to širk u ibadetu a širku i vadetu, onda nastavlja dalje, e, kaže, kako hadi ibadat li gajri lahi džalehu šerikan lillahi fi ibadeti, wa naze arab fi lahijeti e, kema ene men salla lillahi wa salla li gajri yakunu abidan li gajri lahi. Pa kaže, kao što je, kaže, znači, upoređuje ovdje, e, kao što je, znači, klanjanje nekom drugom ima laže šanu a klanjanje ibadet, također kaže traženje utočišta, zaštiti u, u onome što samo Allah Žešanu naravno može, od nekog drugog mima Allah Žešanu, doće nam ovo poglavlje ovdje, ovaj, traženje pomoći, traženje zaštiti i tome slično, ovaj, doće nam tu pogleda da se napravi, e, da se napravi razlika između toga kada je dozvoljeno e, kada je dozvoljeno to tražiti od ljudi, u kojim okolnostima, u kojim šartovima, a kada, kada to prelazi u širk. Znači nije svako traženje pomoći, traženje uh, utočišta ono odnosno zaštite, da, da to predstavlja širk. Nego u onome što može Allah Želešanu samo da, što predstavlja i ibadet. Pa ovdje kaže, znači, uh, kao što je uh, klanjanje namaza, nekome drugom ima Lašanu i bade, tako je kaže i traženje utočišta, neko drugom ima Lađe Lašanu također i badet. A onda što se tiče ovog ajeta, šta Šta znači ovaj ajet? O čemu govori ovdje ovaj ajet? Anahu kane riđalo minel insi. Ili su ljudi od, od ljudskog roda, jaudu na birđalo minel e, Tražili su pomoć tražili su pomoć od ljudi, od džina. Odnosno ljudi, misli se ovdje, riđal može biti muški, E, može se prevoditi kao muški. Znači, muškarci od ljusko, iz ljudskog roda tražili su pomoć od muškaraca, od, e, od žina, feza, duhom, rehaka, pa im je to traženje povećano, povećalo obijest, oholost. Kaže Ibn šta, e, u tefsiru ovog kaže <clears throat> da ovdje znači, kaže da, da ovdje značenje ene nera fadlen adel insi li li kanu je da u stvari, da ovo zadnji znači duhom raka, pa je to povećalo kod džina obijest, u stvari džini, e, džini su to e, protumačili kao da oni imaju neku vrijednost i fadl nad insanom, e, zato što je insan traži, što su ljudi tražili od njih pomoć, od džina tražili pomoć. <clears throat> Odnosno, o čemu se ovdje radi? Ovdje se radi e, ono što je bilo za vrijeme, za vrijeme Arapa u džahilijetu, a to opisuje Ibn Kathir, kaže da, da kada bi došli na neko mjesto Arapi, kada bi se kretali, putovali, pa bi, kaže, nezelu vadijen, ev mekanen, mutavahišen, min berari, Kaže, kada bi došli u neku dolinu ili neko, neko e, pusto mjesto gdje ne živi niko živ, divlje mjesto, od, e, znači, e, od, mimo naseljenih mjesta gdje ljudi žive. Kaže, kema kanet adetul arab fi džahelijetin, kaže, e, običaj Arapa u džahilijetu je bio ja'uduna bi azimi zalikel makan minar džan an Sibehom bi šeim uhom. U džahilijetu, znači, Arapi su tražili pomoć od azima, od šefa, poglavara, glavnog poglavice predvodnika džina koji živi u tom mjestu. Tražili bi od njeg pomoć, zaštitu, e, kako im se ne bi nešto loše desilo na tom mjestu, ako tu hoće da boravi, da prenoći. E, kaže, kema kane ehaduhum jedhulu, jedhulu bilade fi ređun Kaže, to je slično ono kao što su, e, što su ovaj, radili kada neko, neki čovjek ovdje putuje i dođe naseljeno mjesto, nekih neprijatelja, ljudi koji su inače neprijatelji, nema drugog plemena, pa kaže nađeš nekog unutar, e, unutar te sredine neku osobu koja će ti koja će tu zaštitu, koja će zaštititi od ostatka iz tog plemena, kod ljudi ovdje govorimo, među ljudima. Pa slično tome su tražili od džina, znači, džina koju nisu vidjeli naravno, s kojima nisu komunicirali. E, znači, to je bila praksa kod Arapa. Znači, kod Arapa takva raširena praksa, Znači kada bi otišli, otišli na, neko, na neku, neku dolinu, neko pusto mjesto gdje ne žive ljudi, e, tražili bi utočište od, od e, poglavara, šefa, e, predvodnika, zavali ga bilo kojim drugim imenom, od džina koji živi u tom mjestu. Da on zaštiti njega i koje je sa njim od ostali džina koji su tu oko njih. A onda je ta stvar, kažem, povećala, kada su džini to vidjeli, da, da ljudi traži od njih pomoć i da se boje džina, kaže, to je povećalo oholost i obijest kod džina. Odnosno, e, uzdigli se, rekli, e, znači ako čovjek traži od nas, znači on se nas boji, onda se nas plaši. E, znači, što znači da možemo djelovati na njih, utjecati na njih ova stvar e, naravno govori, govori sa strane toga da je došlo u, u kuranskom ajetu pojašnjeno to. Znači opisano je stanje koje je bilo tada zateknuto. A u ovom kontekstu ovdje u knjizi spomenuto u tom kontekstu da, da je ovo predstavlja širk, da ovo nije dozvoljeno. Da predstavlja širk da izvodi osobu iz vjeri, ako to namjerno svjesno radi kao što se radi Arapi. O tome riječ. <clears throat> A onda je ovdje e, komentator Fetul Međida, autor Fetul Međida, e, naveo je e, neke tekstove od nekih učenjaka, mi ćemo spomenuti u veznom kontekstu ove teme o kojoj govorimo, <clears throat> koji govori o toj temi, znači zabrani traženja utočišta, zaštite od nečega mimo lađe šanu, znači koji predstavlja i badet. O tome riječ. <clears throat> Uh, ima neki učenjaka koji su ovu istu stvar opisao samo na drugačiji način, gdje, gdje kažu, jel, ovaj, znači da, da, da, su recimo, ovaj, samo drugačijim načinom, drugačijim opisima, da sad ne spominjemo ovdje, kažu, da su tražili, činili istijadu, bi se jidi hadal vadi, da su tražili, ovaj, tražili utočište, zaštitu od prvaka te doline neke gdje se računa da, e, gdje su računali da žive tu. E, pazite, e, mi govorimo sad ovdje o džinima, znači prije su ljudi nad raz, raznim civilizacijama, kulturama i, i kod raznih naroda, sve se to može svesti pod, pod nekakve duhove, duše, znači stvar terminologije je jedna, ali isto je značenje, znači da, da, da su to nevidljiva bića koja imaju moć i djelovanje mogu naštetiti. Pa su onda pa e, ljudi koji traži e, zaštitu od nekog od njih koji je glavni da bi zaštitio od ostalih, znači potpada ulazi pod ovaj ibadet, o tome je riječ. E, znači sad poslije pitanje, dobro da li su, znači jesu to Arapi vjerovali u džine, u šeitane, znali da postoji, jel to Islam došao pa potvrdio i tako da ne ulazimo u, tu, u, tu, ovaj, te detalje. Pojenta je ovdje da se misli na duhovna bića, E, koja mogu da učine zlo. Svejedno kojim terminu su oni nazivali. E, navodi ovdje on e, riječi Mula Ali Karija, hanefijskog učenjaka, koji kaže la je džuzu istijadetu bili džin. Nije dozvoljeno traženje utočišta od džina, zaštite od džina. faqad zemme Allahu kafirina ladale. Kaže Allah šanu koriju kafire, koriju kafire za, zbog tog čina. Pa navodi kuranski ajet u suri Lan'am 128. ajet Vajome jahšuruhum, znači e, ovaj šejh Mula Ali Qari, hanefijski učenjak, Vajome jahšuruhum džemijan, ja maši rađini kad istekthertu min ins. Kaže kada ih Allah žanu proživi sve. Znači i džine i ljude. Džemijan, sve. Ja maši rađini kad istekthertu min ins uh, o skupino džina, pa će im biti rečeno o skupinu džina, uh, kaže, uh, uh kad istekcertu minel ins, kaže, vi ste tražili uh, da vam daju, da vam pomognu ljudi. Obraćaju se džinima. Vokale eulijahu minel insi, a kaže, reći će, reći će uh, pojedinci od ljudi, kaže Rabbena istemta badu na bibad Gospodaru naš, kaže, mi smo e, koristili se jedni od drugih. džini od ljudi, ljudi od džina. Obelagna levi, allazi eđeltelena. I kaže, dosigli smo sada eđel, znači do, ovaj, doživjeli smo smrt, e, umrli smo, došli smo do onog što si ti nama odredio, završili smo život na dunjalu. Pa Allah Žešanu će njima odgovoriti za ovo, znači ovdje je riječ, o čemu je ovdje riječ? Kale e, naru metvakum, kaže, e, vatra je vaše boravište, Kali dine fiha ila maša Allah, ćete u njoj boraviti, osim, e, osim šta Allah bude htio da bude drugačiji. I na rabbeke na lim zaista je tvoj gospodar mudar i sveznan. ovaj ajet ovdje govori o tome, znači da su džini, i e, ljudi koristili jedni drugima, da, da, da su pomagali jedni drugima. E, pa je ovdje, znači, posljedica njihovog takvog uzajamnog djelovanja je bilo da, da je, da je neko da će, da će zbog toga goriti u vatri. Odnosno, o čemu je ovdje riječ? Kaže, istim taol insi bil džin, e, da je u stvari traženje koristi E, ljudi od džina bilo u tome, kaže, fi kadaj hava i džihi, kao što kaže e, Mulale Kari, hanefijski učenjak, a to je znači da se, da se džini, e, da su ljudi koristili od džina u tome da su tražili da im oni udovolje određene njihove potrebe, da ispune određene potrebe. Kaže, u emtithale wa ihbarihi biše iminin mugajibat. Kaže da su izvršavali njihove naredbe, njihove zahtjeve, znači ljudi od džina, i kaže e, da su e, da su uzimali vijesti o kojima se obavještavali džini ljude. Kaže, u istim od džini a, e, kako se koristili džini od, ljudi, kaže, ta ta'zimuhu i jahu, time, time kaže što su. šta su koristili džini? Kako korist džini od toga? Time što su ljudi njih veličali i uzdizali i bihi lehu i time što su tražili zaštitu od njih i bili pokorni njima. E, I zbog toga je posljedica toga, zbog toga, posljedica toga da budu kažnjeni u vatri. Sa ovim ajetom i ovim prethodnim što smo govorili i ovi svi ajti koji govori traženju utočišta, traženju zaštite i pomoći od džina, e, mesela koja vezana za ovo. Znači ovo, ovo je jasno da tražim utočiti da, je to širk, da je to kufr, da, je posljedica toga da čovjek bude kažnjen u vatri, kao i džini. E, ova mesela ulazi i poznato ono pitanje da li je dozvoljeno tražiti pomoć od džina. Da li je dozvoljeno tražiti pomoć od džina? To se prvenstveno vraća na ovo što imamo ovaj, u praksi, učenje ruke, liječenje sa učenjem Kur'ana i spominjanja Allahovi imena ili dova od poslanika sallallahu ili drugi metodi koji koristi u liječenju od sihra, od džinskog dodira i uroka. Da li je dozvoljeno tražiti pomoć od džina prilikom liječenja od, eh, od ovih duhovnih bolesti, da je tako nazovemo? Vraća se pod ovo ovdje, pod ajti i sa njima se dokazuje. Oni učenjaci, po tom pitanju, znači da li je dozvoljeno tražiti pomoć džina, pomaga se sa džinima prilikom liječenja. E, po tom pitanju imamo poznato razilaženje, učenjaci to spomenju, navode u knjigama, e, pa skupina učenjaka zabranjuje mutlakan, uopćeno zabranjuje traženje pomoći od džina i, e, i potpomaganje sa njima prilikom liječenja. Dokazuju se ovim ajtima ovdje i kaže da se to odnosi na to, na bilo koju vrstu pomoći. Druga skupina učenjaka kaže da, da zavisi u čemu se pomažemo. Ako se pomažemo u nekom hajru, nečem što je šarijetski dozvoljeno, ispravno dozvoljeno, ako se, ako se pomaže u nečemu što je kufr, što je širk, što je zabranjeno, onda je zabranjeno. E, zanimljivo da je od, ovih učenjaka koji su na ovom stavu, ovom drugom, da su između ostalog i od e, e, Islam ibn Tejmije i da je od savremenih Ibn Uthejmin i mnogi drugi učenjaci. A imamo i skupinu, ogromnu skupinu učenjaka koji su na drugom stavu. E, koji uglavnom dokazuju, kaže, jel, otvaranje vrata, pomaganje sa džinima, ako se otvori tu vrata, znači tu može odvesti čovjeka u velike belaje i otvoriti mogućnost da se upadnu u određeni prekršaj. Što je tačno, jel? Eh, ne znam da li me razumijete, znači govorimo ovdje o tome, znači recimo ovaj klasičan primjer što imamo u praksi, da, da, a tu imamo, zaista imamo određene učače, ruke koji, koji se pomažu sa žinima prilikom liječenja. Ispravni učači koji uči Kur'an, liječe Kur'ana. Ali se pomažu sa džinima na koji način? Da li to što su prije toga uspostavili kontakt sa određenim džinima na određeni način ili ili u toku učenja nema konkretno nekog e, konkretnog odnosa sa nekim džinima, nego jednostavno ovaj, e, zatraže pomoć od nekog džina da mu, da mu e, da prilikom liječenja. O tome se radi, znači konkretno ta, ta mesela ima vezi s time. Ovaj, sličan, imamo zanimljiv primjer u danas, danas u Egiptu imamo zanimljiv primjer da imamo određene učače koji prilikom liječenja ljudi koji su bolesni od sihra, od džinskog dodira, pomažu se sa džinima. E, znači imaju određeni džini s kojima oni imaju kontakt, a ti džini obično budu muslimani. Koji su muslimani koji su primili islam i koji dobrovoljno, e, namjerno pomažu, svjesno namjerno pomažu tom učaču e, u liječenju ljudi od, od sihra, od sihra ili džinskog dodira. Pa kada dođe osoba koja je opsihrana ili ima džinski dodir, taj učač Eh, eh, znači čak kontaktira s tim džinom koji mu pomaže, da ga obavijesti o čemu se radi i, i kada razgovara s osobom koja je opsihrana eh, Obavijesti ga njegov džin, kakvo je stanje i tako dalje i traži od džina da napusti tijelo. Kao što imamo primjer jednog učača danas u Egiptu, Ahmed Abdul Međid, poznati učač koji se pomaže sa jednim džinom jednim ili dvojicom, čini se jednim džinom se pomaže u liječenju. ako neće džini e, koji je zadužen za sihr, neće da izađu nakon što prouči ruke naravno uči ruke i tako dalje, e, ako neće da napusti da, raz, e, da, da prekinu, raskinu, izbaci sihr i neće da napusti tijelo, da li što neće od sebe ili što ne smiju svejedno, onda on pribjegne tome da, da ubije te džine, pomažući se s ovim džinom muslimanom. E, sad tu postavlja pitanje da li je to dozvoljeno što on radi, da li je dozvoljeno pomagati sa džinima muslimanima e, u činjenju nečeg što je šerijatski ispravno što je dozvoljeno. Sad da ne otvaram se to da li je dozvoljeno bija džine, znači to je sad tema za sebe, prilikom liječenja. E, uglavnom, znači ova mesela pomaganje sa džinima, pomaganje sa džinima prilikom liječenja u ruki i mimo toga pomaganje sa džinima, o tome govoriš islami Islam i temije. Pa on kaže da nema smetnje da, da se čovjek pomogne sa džinima ako, ako ga džini obavijesti o nečemu što, što je dozvoljeno šarijeski i što je hajr u tome. Navodi konkretan primjer. Da, da obavijesti da se negdje na nekom mjestu nešto nalazi, da to bude tačno, to bude istina. I pomogu se u toj stvari što je džin ga obavijestio. Da u tome nema smetnje. E, hoće da kaže da ono, e, kada osoba uspostavi kontakt sa, sa džinima, da ako znači ono što hoće da se uradi i da se riješi, ako je to šerijski ispravno dozvoljeno, nema smjetnje da se koristi, da čovjek se koristi od džina. A što nije ispravno, što nije dozvoljeno šerijski, e, znači, e, to nije dozvoljeno da se pomaže u tome. E, a onda a ova druga skupina čaka, to zabranjuju, oni smatraju da potpada pod ovo traženje zaštite i utočišta od džina. Oni kažu da, da, da takvo komuniciraju sa džinima, znači potpada pod zabranjeno traženje pomoći od džina, gdje se povećava obijest i oholost džina, gdje oni, gdje oni to zlopotrijebe i da to se odnosi na ovaj kuranski ajač, malo prije za njih spomenuo što ga spominju Mula Ali Kari, gdje, gdje se u tefsiru toga ajta znači navodi da je traženje da je korist džin, da ljudi od džina bila u tome da traži da im, kaže, kad, je havađi, da traži da im on riješi njihove neke potrebe, dunjaličke naravno, i da, da, ih, da ih budu pokorni njihovim naredbama i tako dalje, da povjeruju oba, da, o čemu je obavijesti o stvari gajba. <clears throat> Dok recimo druga skupina učenjaka kažu da ova, oni koji kažu da je dozvoljno pomoći sa džinima određenim stvarom koje je šarijetski dozvoljene, kažu da, ovaj, da ove ajet se odnosi, odnosi znači, na, ono, na ono kada je, kada, što predstavlja da je traženje utočišta, kada predstavlja da je to ibadet. Znači traženje utočišta, e, odnosno traženje, eh, kako došlo u koranskom ajetu, anahu min min al insi yauduna bi jin e, Znači da su ljudi tražili pomoć od džina Kaže ovdje, znači, e, traženje pomoći, znači, e, u, kuranskom majicu spomenuto u negativnom kontekstu, znači kao ukor, a to u stvari znači da je tražen bilo kakve pomoći od njih, znači ono što je dozvoljeno, što je među ljudima dozvoljeno i ono što nije, da potpada pod istu, pod istu zabranu. Uglavnom, bitno je da znate da ima oko toga, da ima, da ima razilaženje među oko tumačenja ovog Eh, oko tumačenja toga šta je zabranjeno, šta nije zabranjeno u kontaktu sa džinima traženju pomoći od džina. A ovo što je vezano za ibadet, traženje utočišta od džina što su radili, ovaj klasičan primjer što su radili Arapi, da se traži jel, zaštita utočište od poglavice džina, od njihovog prvaka, njihovog šefa, glavno u određenom mjestu, da to potpada, da se na to odnosi, u, znači u tefsiru ajte se spominje ovaj, da je to bilo praksa kod Arapa, da se to potpada pod ovaj ajet, u, što ulazi, znači u, eh, u ono što je, što je nazvao ovdje eh, še Muhammed ibn, Vehab, da je nazvao da, je to, da to potpada pod traženje utočišta od džina koji je širk, a koji je stvari, eh, koji, koji se traži samo od Allaha Đelešanu. A onda nam ovaj, imamo ovaj hadis, onda ovaj hadis pojašnjava, pojašnjava još detaljnije u stvari kako, e, kako bi stvari mi trebali da se, da se ponašamo e, u ovom sliču što su radili Arapi i na što se odnosi kuranski ajet koji je objavljen. Pa nam pročita taj hadis od Havle. Hakim se rekla. Hakim ili Hakim? A to sam... Ja. Kaže ona prenosi da je rekla, čuva sam Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekla, ko dođe na neko mjesto i kaže, utječe im sa Allahovim savršenim riječima od zla onoga što je on stvorio. Ništa mu se ne može nauditi sve dok ne napusti to mjesto. Hadis izbježi muslim. Ja. Hala uh, eh, kširka Hakima ibn Umeja Sulamija, uh, eh, to u stvari žena njoj bilo i njeno kunije je bilo Umu Pa po nekim učenjacom koji su izlaži biografiju, oni kažu da je tu stvar bila Umu to je bila ona vahiba. Odnosno da je to bila ona žena koja je ponudila sebe poslaniku sallallahu alejhi da je oženi. Hadis mu defakon Lihi koji je došao u Buhari muslim kada je došla ona, on bio u mešćidu sa ashabima pa je se modila da je ona ženi pa je on podigao pogled pa je, pa je pa je e, preletio pogled na svoji preko nje i kaže nije ništa odlučio, odnosno nije, mu se dopala, nije mu se svidjela. Pa onda onaj e, ashab koji je sjedio tu i rekao, Allaho poslaniće, e, mogu se ja sa njom oženiti, traže se pa je, pa je poslanik sam sklopio njihov brak. Kada je govorio njemu donesi, jel, za mehr, kada ga je pitao imaš li šta za mehr, pa je na kraju ispalo jel, da makar donese, makar donese prsten od željeza kao, kao mehr. <clears throat> I u ovom hadisu je došlo da u stvari poslanik sallallahu alaihi sallam nju, to je argument Hanefija, da je poslanik sallallahu alaihi nju vjenčao, udao je, a da nije pitao nju, da nije tražio od nje da dođe sa velijom. Znači, nije pitao ko ti je veli, ko ti je otac, brat, imaš koga da dadnu dozvolu, da bi, da bi udao. Nego je vjenčao bez, bez velija, svejedno bilo oca, ali ili brata ili nekog drugog ko može biti velija. Pa kaže Hanefi udi dokaz, znači da se može žena udat, može sama sebe udat, znači bez velija. Ali smo te nije se ne spominje hadisu veli. Džumhur odgovara da u stvari, da je kao odgovor na to da u stvari poslanik sa snom vjenčavao kao kadija i on kao kadija je mogao da, da vjenča bez velija. Međutim, taj odgovor je ovaj, upitan je s koje strane, upitan se strane toga jel da prvo kadija, da bi on bio, da bi on bio veli, prvo se mora stepenca prije toga izvršna, to je da li postoji veli uopšte. Ako nema velija, onda je, znači, nakon toga dolazi kadija na red. U svakom slučaju, znači, ovaj, to je jedan, možete reći, možda od jačih argumenta Hanefija, koji dokazuju da nije, da nije šart valjanosti braka da mora biti dozvola od velija od staratelja. <clears throat> A to je u stvari vezano za ovu ženu, u mušerik, koja je sama sebe ponudila za brak, a prije toga je bila u braku sa Osmanom ibn Mazunom. A Osman ibn Mazun je poznat po čemu on je poznat? Po nečemu drugom. A to je šta? Šta je? Nije to, nego mu je klanjana dženaza. Gdje? To je jedini dokaz protiv Hanefija opet. Vaza neka borba sa Hanefijama ovaj, da, je, da je klanjanje dženaza njemu u mešću da ono prenosi. <clears throat> Dobro. Kaže Ibn Abdelber da je bila, da je bila saliha, fadila, da je bila da je bila znači dobra žena, da je bila znači ona koja, koja je bila velikog fadla, bogobojazna i tako dalje. Tekst hadisa kaže Audu bi kalimati lahi tamat. Utječim se sa Allahovim riječima potpuni savršenim. Što se tiče e, <clears throat> ovog značenja, šta znači ovo? Kelimat, tamat, Naravno, ovaj, jasno ovo ukazuje e, kontekst ovog hadisa, navođenja hadisa ovdje, da, da sljedbenici Islama, da je Allah Žešanu njima propisao da kada traže utočište, e, mimo ono što, znači, suprotno od onog što su radili Eh, ljudi u džahilijetu tražili utočište od džina kada dođu na mjesto gdje računaju da ima džina da ih mogu ezijetiti eh, muslimanima je propisano da traži utočište zaštitu pardon od Allaha Đelešanu odnosno eh, od sa njegovim lijepim imenima i svojstvima pa zato, zato ovdje spominjete znači kaže audu bi kelimati lahi tamat utječe im se Allahovim riječima, u doslovnom prijevodu, znači Allahovim riječima tamat potpunim. Pa kaže Kurtubi ovdje, Kurtu e, e, Kurtubi navodi tri značenja ovog, u svom tefsiru. Tri značenja tri značenja ovog e, kelimata mat. Pa kaže jedno značenje da, da znači u stvari kamilat. Da, znači da su Allahove riječi kamile, potpune, la naqsa fiha wala aib, da u tim Allahovim riječima nema, Allahovim riječima, zna se šta su Allahove riječi, znači, Allahov govor i ostali Allahove riječi, Allahom govoru, znači nema naksa wala ajba, nema mahani, nema nedostatka u Allahovim riječima, da se na to misli. Znači utječemo se sa Allahovim potpunim riječima u kojim nema mahani nedostatka. Drugo značenje da kalimat, tamat, da potpune riječi u stvari znači, kaže šafijat u kafijat, da su tvari, tvari e, Allahove riječi one koji liječi, šafije, koje su lijek, spominjanje Allahove riječi, eh, navođenjima Allahove riječi, se u, stvari e, e, čini liječenje, dobija se, znači, fajda koriste od toga da da se čovjek liječi sa njima. <clears throat> Treći značaj da su stvari misli ovdje na Kur'an, kaže. Kelimat, e, tamat, mat, Allahove e, potpune, potpune riječi, da se misli stvari na Kur'an. Koje se Allahove potpune riječi, znači prvenstveno što nama došlo da Žešanu njegovog, njegovih govora, njegove riječi, to je Kur'an. A u Kur'anu je došlo da su njegove riječi, kaže huda o šifa, da su njegove riječi uputa i lijek. Pa time je potpunjeno jedno i drugo, znači da se misli na Kur'an, a u Kur'anu je uputa i lijek. Uglavnom to su ta, tri neka značenja, šta, šta znači e, ovo što je došlo u hadisu, ta tri značenja, šta, e, zašto u stvari, zašto ne kažem, e, tražimo utočište od Allaha Đelešanu, od zla onog što je stvorio. Ne, nego kažemo od i potpuni riječi tražimo, sa i potpuni riječima utočište naravno, mi znamo da je Allahov govor svojstva lažiš, ovo je dokaz, jel, ovo je inače dokaz, znači ovo. Ako tražimo, tražimo utočište od Allahovog govora, njegovog potpuno govora, savršenog govora, to znači da je to, da je to svojstvo lađešanu, da je to njegova osobina, dio njega, i naše da nije Allahov govor, da ga ne potvrđujemo, ovo naravno odgovor na one koji negiraju Allahov govor, koji kaže da je Kur'an stvoren, da Allah nije govorio, nego stvorio Kur'an, e, stvorio Kur'an stvorio one riječi koje su zapisane, izgovorene i tako dalje, što je tema za sebe, obrađuje se na drugim mjestima. E, uglavnom, Znači ova sada tri značenja, prvo znači da su to potpune Allahove riječi kojima ja nema mahana, drugo da je značenje da su, da su e, riječi u kojima je lijek i treće znači da je to Kur'an koji u stvari jest i uputa i lijek. Mada je to približno značenje sve troga, jedno, upućuje na jedno te isto. <clears throat> Dobro. Kaže šehe od Islam ibn Tejmije, kaže وَقَدْ نَسَلَ أَيْمَةُ كَأَحْمَدُ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِسْتِعَادَةُ بِمَحْلُوقٍ Kaže, navodi, navodi, naveli su, <clears throat> jasno nazlačili riječima imami ovog umeta, poput imama Ahmeda i drugih, da nije dozvoljeno istijada, traženje, zaštite, utočišta bi mahlukin, sa stvorenjem. Vahadama ima istadelu bihi, ala enahu, kelamu Allahu gajru mahluk. A kaže, ovo je ono sa čime dokazuju, misli na ovaj, na ovaj hadis, kaže ovo je ono sa čime dokazuju da je Allahov govor, da je Allahov govor gajru mahluk nije stvoren. Da Allahov govor znači nije stvoren, nije stvorenje. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك jer kaže potvrđeno da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem traži utočište zaštitu od da, sa Allahovim riječima i kad naredio da i mi tražimo tako. Voli hada neha lemau ani ta'azimi wa ta'avizi eleti la ju'refu ma'naha. Kaže, zato su učenjaci zabranili da se koriste, upotrebljavaju e, riječi e, ili traženje zaštite utočišta sa riječima čije značenje ne znamo. Kaže, hašjeten en je kune fiha širk. Iz da u tome ima širka. I zato kad se spominje ovaj, eh, ona tri šarta ruke, tri šarta da bude rukija dozvoljena, koje treba ispuniti, jedna od tih šartova da, eh, da riječi koje se izgovaraju prilikom učenja, prilikom učenja, liječenja, širka, riječi koje se izgovaraju, da budu poznate, na arapskom jeziku poznate riječi. Zašto? Kaže tumače, zato da ne budu to e, riječi u kojima ima, u kojima ima širka. Kako može biti širka? Pa ako se spominju e, imena, naz, imena džina i dozivaju džini, pozivaju džini, e, traži se pomoć od njih, to predstavlja ovu ovdje, ovo o čemu mi govorimo ovdje, istijada. A u stvari to bazi radi. Oni prilikom liječenja na, na svoj neispravan način, liječenja ili pravljenja sihra, svejedno, crnog ili bijelog, E, znači, oni dozivaju, sa tim nekim nepoznatim imenima, stvar naziva džina, dozivaju džine sa tim imenima. Traže pomoć od njih, traže uslugu od njih. Traže uslugu od njih u rješavanju tog što treba da riješi ili da učini. I zbog toga je to, taj šar došao da kada se već uči, kada se spominje, znači onaj učač koji liječi, kada spominje, govori nešto, da bude razumljiv jezikom. Znači na arapskom, onako razumije arapski, na drugim jezima oni koji, e, koji govori drugim jezikom mimo arapskog. Znači da ono što govori, izgovara, da u tome nema, da nema, znači u tome, u tome širka, da nema u tome širka, da nema traženje pomoći od džina. Ako se traži pomoći od džina, znači to potpada pod ovu od ovo zabranjeno, zabranjeno traženje utočišta i zaštite, pomoći od džina koji predstavlja širke. <clears throat> Ovdje autor naveo e, neke druge e, govore od učenjaka vezano za, za sličnu temu. Danas imamo komentar ovog hadisa. U hadisu došla min šar ma halak, u hadisu znači, traži utočište od e, savršene, potpune Allahove riječi, savršene Allahove riječi. Min šar od zla onog što je stvorio. <clears throat> Žao onog, zla onog što je stvorio misli se ovdje, kako što kaže Ibn kaže min kulli šarrin eju sharr e, e, kame bihi šar. E, kaže, misli se od zla, svakog zla. Odnosno, od stvorenja koji može da učini zlo. Svejedno, kaže, bilo to od hajvana ili nešto što nije hajvan, od, od insana ili od džina ili znači e, ili neke e, džina ili recimo od šeitana, od kaže od vjetra, od, od groma, od ovog, do, znači bilo koje e, e Kalašanu stvorio da može da učini ezijet čovjeku. Znači sve moguće vrste zijete koje mogu doći od nekog stvorenja Kalašanu stvorio. Stvorenja, znači bilo ono živo ili neživo. Znači potpada pod, pod ovo značenje ovog ovog hadisa, min šarri ma halak, od svega što je stvorio i uh, ovdje naglašava Ibn Qaim, uh, e, kaže, min, min šarri uh, kulli mahlukin fihi šar, kaže, od zla svakog stvorenja u kojem ima zla. Kaže, la min šarri, uh, min šarri kulli ma halakahu Allah. Kaže, a ne kaže od zla svega onog što je Allah stvorio. Šta hoće da kaže? Kaže, fa inel džinne wal melaikete Uh, inel džennete, vol melaiketu vol enbija, lejse fihim šar. Jer kaže džennet, meleci, vjerovjesnici, u njima nema zla. Pa ako kažemo da zla svega što je stvorio, znači tu imamo izuzetak. Ne odnosi se to na, na ono ostvorenja u, čemu nema zla. <clears throat> kaže, lem je druhu šeim hata jer tehele menzili uh, Zalik, kaže, nećemo naštetiti sve dok ne napusti to mjesto gdje, gdje je bio, kako došlo u tekstu hadisa, kaže, Kurtubi, kada je hada haberun sahihun, qavlu sadiku, alimna sidqahu, e, delilen ve beten kaže, ovaj, ovo što je došlo, kaže, u vjerodostavnom hadisu, kaže, je istinit govor, naravno da je istinit od poslanika sam sanem, Kaže alimna sidqahu dalila težibe. Kaže znali smo, ovaj, spoznali smo njegovu istinitost, kaže, na osnovu dokaza što je došlo vjerodostojno hadisu i u praksi. Šta hoće reći u praksi? <clears throat> Kaže, fini mundu sam hadal haber. Amiltu alihi felem je Kaže, ja kad sam čuo za ovaj, za ovaj hadis, radio sam po njemu, kaže, i nije mi naštetilo Kaže, on ila en, ila, ila en terektu. I nije našetilo ni, e, ništa do, e, na mjestu na nekom kojem boravi dok ne napustim to mjesto. Kaže, feledagat ni akreb bil mehdije li Pa me kaže, jedne noći u mjestu mehdije ujeo akreb, škorpija, jedne noći. Te, e, te, te fi nefsi فَإِذَا بِي قَدْ نَسِيتُ أَنْ أَتَعَوَّذَ بِتِلْكَ kelimat. Pa sam, pa sam ovaj, preispitao sebe, razmislio o čemu je, gdje mi se, odakle mi je došla jel, greška sibe taj, kaže, pa sam onda e, se sjetio da sam ja zaboravio da proučim ove riječi kada sam, jel, kada sam došao na to mjesto. Ovo, zanimljivo ovako, ovaj, ovo što on spominje, ovaj, tačno mi recimo, mnogi od nas odimo, hodamo, krećemo se, boravimo na određenu, jesam svejedno, svejedno hodali po planinama ili odlaze na neka mjesta u putu, toku puta. Ova, iako znamo i čuli smo za ovaj hadis da možda mnogima rijetko od nas padne, padne da prouči, da prouči ovu dovu koja je došla ovdje u hadisu sa kojom se štiti od, eh, od zla svakog stvorenja u kojem ima zla, mimo ovog što je došlo izuzetak. Uglavnom, to je ovaj tumačenje ovog, ovog poglavlja vezano za, za traženje utočišta koji predstavlja širk. Molim Allah šanu da poveća fiku vjeri. Subhanak Allahumma da zemke ešhadu en da ente estakveke ve tubu lejke. Pa ćemo napraviti pauzu jednu da nastavili dalje. Andalusam Andalusam Andalusam